bin Amr رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الصدقة إصلاح ذات البين صداك iliyobora kabisa kusuluhisha yale mizozo iliyotokea baina ya wawili وذلك لما فيه من عموم المنافع الدينية والدنيوية من التعاون والتناصر والألفة والاجتماع على الخير نهيني بسباب يا منفاة اليوم ndani ya jambo hili yaliyoenea ya kidini na ya watu wakishasikilizana na kuwa kitu kimoja watasaidiana na kadhalika kunusuriana waislamu watakana wanusuriane na kadhalika huleta mahaba na watu kukusanyika katika kheri na hapa ndio utaona kosa la baadhi ya walinganizi waweza kuwa ni walinganizi wanaojinasibisha na sunna ingawa aina hii ya walinganizi mara nyingi mwisho wake mtakuja kugundua kuwa si watu wa sunna ni kujidhihirisha kuwa ni katika watu wa sunna lakini si watu wa sunna kama wale ambao huja kisha afanyi dawa na watu wa sunna akiulizwa sema sawa watu wa sunna lakini mimi nafanya dawa kivyangu na haya nafikiri muona athari yake mpaka sasa sasa hivi mmeona athari yake karibuni utabaki hivyo muda mrefu mwisho utajulikana wenzako mkina nani uko na nani wewe haiwezekani kuwa ni muislamu umesimama katika sunna kisha hauko na wenzako watu wa sunna mtu wa sunna wa aina gani mwisho wa kuisha utaonekana tu kuwa kumbe alikuwa ajifanya ni mtu wa sunna kisi mtu wa sunna sababu haiwezekani kuwa kuna mahaba baina wewe na wenzako kisha uko mbali na wao haiwezekani mwisho tu lile jambo litadhihirika watu watajua ah kumbe huyu hata ukawaficha wale wafuasi wako muda mrefu waweza kuwaficha ukawazuga ukawadanganya ukawapeleka huku na huku mwisho utakuja kuonekana kumbe mm, yule hayuko na laysa ala aljadda kwa nini bwana huko na wenzako hamistaki mambo ya fitna bwana kama mbe wale wenzako watu wa fitna ni watu wa fitna wale wewe utaki mambo ya fitna sitaki kufanya nao dawa nawaambieni mbegu hii mtakuja kunikumbuka ya kila anayekuja kufanya vitu kama hivi ni hizbi mwisho wa kwisha ndio adhirika ah kumbe ilikuwa ni hizbi yule yatasataru lakini hii da'wa ya ajabu sana wallahi da'wa ya ajabu sana na uhakikishieni kitu kimoja ikiwa wewe si salafi usidai usalafi sababu hii ni da'wa aliyoifundisha mtume wa sallam mpende mkatae najua masufi watakasirika mahizbi wajiona wao tu kuna msemo usikia wajiona wao tu wako kwenye haki ah wewe ukizungumza hivyo maana yake nini sisi tuko kwenye batili wao ndio kwenye haki ikiwa mlinganizi hawezi kusimamia yale anayoyafundisha na kujua ni haki basi hauna haki wewe kulingania kwa sababu wewe hujui utawapeleka watu wapi utawapoteza ahlus sunna salafiyin wajua kuwa wao katika haki katika yale waliosimamia wajue ni haki ndio maana watangaza kuwa katika haki hawana shaka na hiyo sasa kama wewe una shaka na msimamo wako ni wako lakini hii da'wa jifiche ndani yake miaka utakaojificha wallahi utakuja kujulikana utadhihirika kumbe ulikuwa ni mrongo si mkweli katika madai yako sababu si mchezo hii ni dini ya Allah na Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumwacha mtu yachezea dini yake hivi hivi subhanahu wa ta'ala hii ni dini yake ametoa dhamana kuihifadhi kwa huwezi wewe kubakia wazugazuga watu mle ndani kisha ukadhania utabakia maisha yako namna ile la wallah sayafdhahuka Allah subhanahu wa ta'ala Allah atakufedhesha tu wataka miaka mingapi Allah subhanahu wa ta'ala ile siku ambayo atakufedhesha atakufedhesha tu inshallah kama miaka 20 umejificha kwa hiyo ataka usimame kwa kweli uwe mkweli katika hilo kwa hiyo ikiwa kutaletwa sulhu katika dini bila shaka waislamu watakuwa kitu kimoja watakaribiana watapendana قال الشيخ حتى أبيح فيه الكذب لكثرة ما يندفع به من شر الفرقة المضرة بالدنيا والدين بتشتت القلوب katika sulhu mpaka ikajuzishwa mtu kutumia urongo kwa sababu ya wingi wa shari unaozuiliwa sababu kule kufarikiana kwa watu wawili ni shari kuna madhara ya kidunia na ya kidini kwa zile nyoyo kusambaratika kutokuwa kitu kimoja kwa kule kuleta sulhu ni katika sababu ya kuondoa madhara mengi sana na ni sababu ya kuleta maslaha mengi ndiyo maana sheria ikajuzisha pia kusema nini kusema uongo katika sulhu ukaja kwa huyu ukamwambia yule mwenzako basi hata si hivyo akuzungumza kwa kheri akutaja kwa uzuri na pengine hata si hivyo ili yule bwana atulize kidogo roho yake na yule mwingine ukamwambia basi yule pia kutaja wewe kwa kheri wala hana chochote dhidi yako basi tu shetani ili na huyu pia moyo wake ujaribu kumvuta mpaka usuluhishe baina yao sheria imekuruhusu قال حتى أبيح فيه الكذب لكثرة ما يندفع به من شر الفرقة المضرة بالدنيا والدين بتشتت القلوب ووهن الأديان واشتعال العداوات وتسليط الأعداء وشماتة الحساد فلذلك صار الإصلاح من أفضل الصدقات على الناس jambo la sulhu kuna shari nyingi sana na madhara ya kidunia na dini huondoa dini kuwa dhaifu baina ya watu huondoa ku, kuwaka kwa uadui baina ya watu na kusalitishiwa maadui na kufurahisha mahasidi wewe angalia ikitokea fitna baina salafiyin mahasidi vile ufurahi jamaa wafurahi kweli naona bwana shanzo wenyewe kwa wenyewe ushaona bwana wafurahi na pengine si jambo ambalo ni la kufarikisha baina ya watu mambo tu yale na kuna watu wengine wakazidisha na kuchoma moto zaidi ili ile furqa izidi subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki yake akaleta watu kusikilizana wakaingilia watu wazima tuseme kwa mfano wakaleta sulhu baina yao angalia dawa inavyorudi na nguvu ndio tajua umuhimu wa kuwa kitu kimoja watu wakiregea tu wakiwa kitu kimoja hao wapotea mmoja mmoja wale mahasidi kulipotokea furqa baina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na Muawiya radhiyallahu anhum ajma'in alitaka mfalme wa Rom kumvutia Muawiya upande wake akadhania kuwa ataleta furqa baina yake na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu mpaka katika hisabu ya nini ya Muawiya kusahau kuwa yule ni ndugu yake kwa kama kaandika barua kama wahitaji msaada wowote kutoka kwetu sisi tuko tayari kukusaidia dhidi ya nani ya Ali ibn Abi Talib akamwandikia barua akamrudishia yani kwa mafumu ya maneno yake kuwa usipoacha huu upuzi unaofanya wallahi nitaungana na ibn ammi yangu sababu ni watu wamoja kisha tuunde jeshi hujaliona tuje tuchukue nchi yako sio kuwa uchukue nafasi kwa kumetokea jambo la ikhtilaf baina mimi na ndugu yangu kataka kuingia katikati yetu kwa haikumbebea yale yaliyotokea baina yao kuwa basi amvutie na maadui dhidi yake kinyume na ilivyo leo angalieni mimi nawasomesha hapa na nawapa mifano hai mjue haya mambo yako katika mshtama angalia ile chuki walionao hizbiyun dhidi ya salafiyin vile chuki yao ni mbaya sababu ya bid'a walizokuwa nazo leo hawa sufia kumechacha na nyinyi muona sasa katika saha kumechacha bid'a fulani hivi kuenezwa na haswa walipojibu salafiin kwa majawabu kidogo tu hivi bado hawajawapa haki yao kisawasawa sababu wenyewe si watu wazito hivyo wana elimu ya kueleweka ah, ah. kwa mfano ile swali la kusema kuwa ho ni katika majina ya Allah saila ile kwa saha nionyesheni hizbi mmoja amefanyia raddi makhurafi mmoja tu si wao watu wa sunna si wasema watu wa tauhid wa akida yetu mmoja twakosana bwana akida yetu mmoja si moja bwana yaonyesha tu wazi kuwa kuna misingi mingi sana ya khalifu na sababu nini sababu wale si wasimama dhidi ya salafiyin na wao wako dhidi ya salafiyin wamesahau anayezungumzwa hapa ni Allah subhanahu wa ta'ala asingiziwa mambo ya uongo kabisa mshawaona wakisimama wakizungumza hata kuenua mdomo tu kidogo hivi labda tutasema jambo limfichika sio liko wazi lazungumzwa wazi limeenea mshaona hawa jamaa na masertificate makubwa ya majamia sijui ma, majisteri na madoktora sijui na vitu gani mshaona wakisimama wakisema sasa hivi hawa makhurafi wanzidi bana wamzungumzia uongo Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini kwa sababu ukiingia katika kupambana huko katika kupambana na hawa watu wa bid'a utatukanwa wewe utapewa kila aina ya majina lakini wewe kama tunavyosema usipani wewe uliza tu salama utulia tu tulia tu hawana chochote hawa ni watu mwehu mwehu tu wameshiba biriani na pilau basi hawana kitu hamna chochote kikubwa utakipata na ndio maana tuna manhaji ya salafini kwa pale pale tu aliyekosea atawekwa sawa ikiwa atafanya inada atawekwa sawa kwa njia nyingine wa hakadha na ndio maana hakuna da'wa ambayo yaogopewa na maadui wa Uislamu na maadui wa sunna kama da'wa salafia utaona da'wa yote ingine kuzungumza kwani hawa hawa tu ahlul bid'ah waweza kuzungumzwa na wenzao katika albida hata wasiwashughulikiwe wajua hawa hawana athari yoyote lakini ngoja yazungumze salafi mmoja tu basi na alhamdulillah alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ameipa izza da'wa ya sunna kila anayesimama katika ahlul bid'ah Allah subhanahu wa ta'ala mwangusha kwa ile ilmu wanaodhihirisha na hujja wanaodhihirisha ahlus sunnah kwa jambo la islah ni katika sadaka iliyo bora kabisa إن المصلح في مجتمعه له أثر عظيم على المجتمع ائتلافا بين القلوب والتئاما للشمل ودحرا للشيطان وزوالا للعداوة والبغضاء فما أعظم أثر المصلحين wale wanaoleta islah katika mjtama athari yao ni kubwa mno katika mjtama kukusanya nyoyo pamoja wakawakusanya waislamu kuwa kitu kimoja shetani akala patupu asipate chochote yale mambo yake akayakosa yaondoa uadui na chuki athari kubwa iliyoje ya wale wenye kuleta sulhu baina ya watu وما أعظم ثوابهم عند رب العالمين سأل الله من فضله نثواب يوني كوب وإليوج بري الله بما أجراه على أيديهم من إصلاح بين الزوجين وبين الإخوان وبين الأصدقاء وبين الجيران وبين عموم المتعاملين احتسابا لثواب الله وطمعا في موعوده جل في علاه نهي أجر كوب ونويباتا ni kwa sababu ya yale ambayo Allah hupitisha katika mikono yao katika kuleta sulhu baina ya wake mke na mume kuleta sulhu baina ya ndugu kuleta sulhu baina ya marafiki majirani bali wanaoamiliana katika kila nyanja kuleta sulhu baina yao wakitarajia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wakiwa na tamaa kwa yale aliyoahidi Allah subhanahu wa ta'ala ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما una ajira kubwa mbele ya Allah kuna jambo leo laenea utaona kwa wale watu wanaoleta sulhu baina ya watu utaona mtu mwingine watakia nini kuingilia baina ya mambo ya watu yachana nao sio shughulikie bwana la wallah makosa makubwa yowafanya bali hawa muthabbitin wanaovunja watu moyo katika kuleta sulhu baina ya watu hawa watu waovu hao kwa sababu lau kama wangelikuwa wataka kheri ili jambo wangelishajiisha ili kuleta sulhu baina ya watu sasa wewe wataka watu wabaki wamegombana maisha yao kwa hivyo watakikana watu wahimizwe katika ibada hii tukufu ya kuleta sulhu baina ya watu si wewe kukaa kando anza kucheka tena aso akipata tabu katika kuleta sulhu baina yao afurahi afanye tashmiti nilimwambia mimi hawezi pale lakini ajaribu ana sababu yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa watu hawataki wenyewe kuelewana sasa hiyo ni juu yao lakini yeye amejaribu kwa kadri ya vile Allah alivyomwezesha kwa hivyo hili ni jambo la kheri na ikiwa watu katika mshtama wamekutambua wewe kuwa ni katika watu wanaosuluhisha baina ya watu hiyo ni neema Allah amekupa usiiwache endelea na mara nyingi watu waridhia tulab alilm kuleta sulhu baina yao sasa lifanye ili jambo kwa uadilifu kwa ikhlas ili upate ajri kubwa mbele ya Allah ولهذا ينبغي لكل عبد مؤمن أن يحرص على هذا الأمر قدر استطاعته ينباس كلا مؤمن awe atajibidisha na kuwa na hirs juu ya hili jambo la kuleta sulhu baina ya watu kwa kadri ya vile Allah atamwezesha ولا يحقرن من المعروف في باب الإصلاح بين الناس شيئا حتى لو أصلح بين طفلين صغيرين asidharau mtu katika mlango wa kheri chochote kile hata hasa katika mlango wa islah hata baina ya watoto wawili umeona watoto wawili wateta wapigana ukasimama ukawaamua basi nyi marafiki msifanye hivyo tena sasa hivi chukua hii shilingi 20 wewe na wewe anaendeni mkale barafu pamoja amkaliperemende pamoja wewe unaona ni utoto sio watoto eh? lakini wallahi athari yake ni kubwa sana shekhe apasema fakam min adawatin نشبت بين طفلين صغيرين فنماها الشيطان في قلبيهما وبقيت وقتا طويلا asema uadui mara ngapi uadui ambao asili yake umeanza baina ya watoto wawili watoto wakiwa watoto shetani akakuza ule uadui katika nyoyo zao ukabakia muda mrefu wakawa wachukiana na chuki ikaendelea muda mrefu na hili lipo sana baina ya watoto wa kiume wao kwa wao na watoto wa kike pia wao kwa wao na pengine inaanza nini ni kitu kidogo tu wapigania mpira basi ndio uadui sichezi na wewe tena wewe ukaona ni utoto sio basi ndo akaacha kucheza naye kumbe amemjengea na shetani akaikuza ile chuki mpaka iwawa iwa na akili wakumbuka siku zile alinikatalia na mpira wake yule achana naye yule hana maana yule kumbe shetani afanyia hiyo kazi amkumbusha mpaka wankuwa watu wazima hawana yale mazoea shetani ashaingia baina yao kuanzia wakiwa wadogo kwa si dharau kuleta sulhu baina ya watu wawili ile sulhu tu ipatikane hata kama ni watoto wadogo sababu yale mambo unayoona ya watoto yale anza utotoni yale mdogo wadogo pole sheitani ndo anayoyataka yatakuwa yatakuwa mpaka waje kuwa watu wakubwa wachukiana wangapi wangapi katika watoto ambao walianza utotoni ikiwa ili jambo hawakudidiriki ikaleta chuki baadaye عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة جيني سيوبيني خباري وكيلي أمباتش نبورا كليكو درجة كفونغا نكو سوالي نكو صدقة أي ما كان من ذلك نافلة لا فريضة أبا يكسدي نافلة سنة سيو فراد كتاجو سوالا صوم فإيمانيش صوم يا فراد ولا صلاة فراد ولا صدقة يعني zakada yakusudiwa nafila qalu bala sahaba kama ndio rasulullah tupe habari jambo gani qala salahu dhati albayn fa inna fasada dhati albayn hiya alhaliqa rawahu abu daud mtume sallallahu akasema kusuluhisha baina ya watu wawili waliozozana waliokatana kwani kule kufisidika baina ya watu wawili watu wakazozana hiya alhaliqa haliqa yani ndio yenye kunyoa na kufyeka yafyeka dini ya waislamu waliyadhu billah قال المقصود بالبين الفرقة فرقيان بين يقال بان كذا من كذا أي فارقه وبانوا أي ذهبوا وبعدوا وتوكوا مبالي فالمقصود بإصلاح ذات البين إصلاح ما يحصل بين الناس من فرقة ووحشة kusuluhisha kile kilichotokea baina ya watu wawili katika kufarikiana ikawa watu hawaelewani hawasikizani hawako pamoja wachukiana ومن تباغض وتدابر فيسعى المصلح للإصلاح بينهم يلمن يكسلويش أكملية كتك كسلويش بين ياو قال ويقرب بينهم بحيث يزول ما في النفوس او كاربيشا واويلي وكيتو كيموجه يوندوكي يلهو كاتيكا نفسي ويحل محله الاخاء والموده بدل ياكي كون اوندوغو نا محبه بين ياو ذلك لخطوره الفرقه عليهم فهي تحلق دينهم نهيني بسبب يا خطر يا فرقه كتوكيا بين ياو بسبب هي فرقه yafyeka mpaka dini yao wa sababun liidrari liadrar kabiratin tajri bainahum na ni sababu ya kuleta madhara makubwa baina yao min i'tidai ba'dihim ala ba'd wa kalami ba'dihim fi ba'd kufanyana uadui baadhi yao kwa wengine kuzungumzana vibaya baadhi yao kwa wengine فإذا أصلح بينهم وأزيلت الفرقة وكسلويش بين ياو ile furqa ikaondoka ikawa ni kitu kimoja fa inna nufusa tataqarabu wa tataalaf nafsi sasa zaanza kuwa karibu na zapendana wataslamu min al-akhtar allati tatarattabu ala dhalika na nazasalimika kutokana na hatari inayopatikana kwa watu kutoelewana وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عظم شأن الإصلاح بين الناس وما يترتب على التقارب والتآلف وصفاء النفوس من الخير الكثير na mtume sana ambainisha katika hadithi hii ukubwa wa jambo la kusuluhisha baina ya watu na yale yanayopatikana katika kuzileta pamoja nafsi na kupendana na kusafisha watu nyoyo zao ile khairi nyingi inayopatikana وقد ذكر الصلاة والصيام ketika hadithi metaja swala na som kwa nini bi anna hadhihi ibadat قاصرة غير mutaaddiya la تتجاوز صاحبها sababu hizi ni ibada zinazomhusu mtu swala somo sadaqa yeye ndiye anayepata nini anayepata ajri lakini jambo la islah la husu na wengine pia afaidika yeye kwa thawabu na wale wenzake pia wafaidike katika dini yao na dunia yao والصدقه mutaaddiya متعديه النفع angalia sadaqa pia afwan sala na som manufaa yake ni ya yule mtu sadaqa manufaa yake pia yafika kwa mwingine yule anayepewa sadaqa walakinaha ad-dunyawi wa الدنيوي al-fa'idati fil-ma'ash lakini sadaqa imefungamana na faida ya kidunia kwa sababu ukimpa mtu senti kwa mfano afaidika katika dunia yake apata faida katika maisha yake ama islahu dhati albaini fayatarattabu alayhi naf'un adhim ama kuleta sulhu baina ya watu wawili waliokosana natija yake na matunda yake ni manufaa makubwa yapatikana lima fihi min zawali alwahshati walfurqa sababu yaondoa kule watu kufarikiana kuchukiana watu wakawa wamefarikiana واندفاع من زوال الوحشة والفرقة واندفاع الأضرار الكبيرة لك مذار مكوبة التي وصفت في الحديث بأنها حلق للدين مذار أما يمتوم سلام أميليزك كديني كونيني كفيك ديني ولهذا فضل الإصلاح على درجة الصوم والصلاة والصدقة لعظم فوائده وحسن عوائده kwa sababu hiyo mtume صلى الله عليه وسلم akafadhilisha daraja ya nini ya islah juu ya daraja ya swala na somo na sadaka za nafila hizi kwa sababu ya faida yake kubwa inayopatikana katika kusuluhisha baina ya watu na kwa sababu ya matunda mazuri yanayopatikana baada ya hili jambo la kusuluhisha kupatikana kwa marejeo yake mazuri na mwisho wake ni mzuri na ndio